Madame Bovary estis li. Precise en decembro 1821 nascidis Gustavo Flaubert en la urbo Rouen, en la nordo de Franzuio. Li vivis nur quvindec ociaroin, sed tio suficis por gravuri lian nomon en la franzan cae mondan literaturoin. Li comences verci, ciam li estes ancora dec quin knabo, sed siaen cef vercoin. Li productis dum la lastai tridec vivo iaroi, ciuin li pasigis en prescaua isoletso sin dedicante exclusive al literaturo. En sia adolesca agio, unu aparta ocasajo forte influis lian psikon, cae tiu influo dauris la tutan vivon. Li enamigis al virino pli agia ol li je dec quin iaroi. Tiu am relato ne prosperis, cae versaine tiu speguligis en lia tuta vercado. Lia patro estis curatsisto, cae conducis lin al studado pri juro en Parizo, sed ancau tio ne prosperis alla iunulo. Li exuferis ie nervo malsano, cae devis reveni en la camparon. Li mortis cause de icto en 1880. Flaubert farigis classiculo. Lia vercaro en eleganta stilo de detalai mal rapidei prescriboi, situas prefere en realismo, cun perfecta psicologia construado de hom figuroi. Li occupigis precipe pri critico alla burgia vivo, el quiu li mem devenis. Lia literatura vercaro ne estas tre grand nombra, char la raffinita polurado de liei prosagioi probable postulis longan laboradon. Sed liei libroi estas essence gravai. La sentimentala educado, la tento de Sancta Antonio, Salambo, tri racontoi, cae aliei. Tamen, lia cef verco, almeno la plei fama, estas Madame Bovary, 1857. Parte de furoris pro la scandalo cium gi causis. Hodio certe ne ocasus la samo. Sia tempe, la racconto pri signorino Bovary montris virinan figuron cium la socio ne povis el porti. Nome temas pri chasta iunulino en la camparo, cutimiginta al legado de romanticae racontoi, cion et zinigis medicinisto Charles Bovary. La geetza vivo estis sen colora cae enuiga, cae iom post iom conducis la etzinon al ilusioi cae netolerebla malcontento si havigis a si amanton, quiu tamen rifusis al preni ciel constantan parulinon. a vivo evoluis al senequilibrei condutoi relate alla finanza aspecto. Nova amanto aperis, cae seque nova el revigio. Emma Bovary fine trovis tragican sorton. Protiu grava verco creigis la termino bovarismo, quiu prescribas psican staton de sexa frustratio cun mal contentezzo pri la socio cae emozioi, cun vanae ambizioi cae inclino al illusioi. Flaubert estis jure processista pro sub accuso de publicigo de malmorala verco. Pro competenta defendo, oni lin absolvis, fine considerante la realisman figuron de signorino Bovary, oni demandis lin, quiu estas, madame Bovary? La respondo eniris la historia de literatura. Madame Bovary estas mi.